Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի շարժան տարեգրությունը, Լաչինի ազատագրման ռազմաքաղաքական նշանակությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Լեգենդար հրամանատարն ու հասարակ քաղաքացին գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Ռուսական կայսրության հրճակավոր գեներալը մեր համերկրացի Վալերիա Մադատյանի կյանքն ու գործունեությունը Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով մեկնարկած Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունների դրույթները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհահատվածներից փաստացի ուսկողության տակ է վերցրել նաև ոչ լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ավելի քան 5 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելու ամենաթողության մտնոլորտից այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Պետք է ասել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը, որին մենք հաճախ սիրում ենք ուղում կատարել, վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Մեր պարագայում այս պահին միայն ռուս խաղապահներ ունեն երեք երկրների ղեկավարների ստորագրությունը, եւ դա արդեն իսկ լեգիտիմ մանդատ է, որպեսզի նրանք իրականացնեն այդ առաքելությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է Ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ 31 տարի առաջ ստեղծված համանման իրավիճակից հայկական կողմերը դուրս են եկել սեփական նախաձեռնությամբ, որի մանրամասն կանդրադառնանք Լաչինի ազատագրման պատմական նշանակությունը ակնարկում։ Մինչ այդ սական Ադրբեջանի կառավարության կողմից վերահսկող լրատվամիջոցները գրում են համանցանցում իբր շրջանառվող կադրերի մասին որտեղ ինչպես պնդվում է, երևում է, որ այսպես կոչված հայկական ապօրինի ավազակախմբերի անդամները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ զենք են տեղափոխում։ Այս պիսով անհայտ աղբյուրներին դիմելով Բաքուն փորձում է հետագա գործողությունների համար տեղեկատվական եւ էմոցիոնալ ֆոն ստեղծել։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաեւ հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում։ Խոչընդոտներ ստեղծելով նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Մայիսի 19-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն մայիսի 18-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի հյուսիսային, արևելյան եւ կենտրոնական ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք եւ հան 17 նռնականետ։ Բերդաշեն գյուղի հատվածում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել այգում աշխատող քաղաքացիական անձանց եւ հան 17 նռնականետից Կաշենի հանքավայրի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Մայիսի 19-ի ժամը 10:00-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Միաժամանակ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները 3 երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական բերրի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Լաչինի ազատագրման պատմական նշանակությունը 1992 թվականի մայիսը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում առանձնանում է իր կարևորությամբ։ Ստեփանակերտի հարավարեմեցյան մատույցներում հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելուց եւ մայիսի 9-ին Շուշիի ազատագրումից հետո ԼՂ-ի ինքնապաշտպանական ուժերը եւ կամավորական ջոկատները ձեռնարկել են օպերատիվ ռազմական եւ կենսական կարեւորության Շուշի լաչին զաբուխ ճանապարհի բացման ռազմական գործողությունը։ Նախ մայիսի 17-ին հայկական ուժերը վերահսկողության տակ են առել Բերթաձորի ենթաշրջանի Ծաղկաձոր, կանանչ թալա, մեջեն, հինշեն, երցահող գյուղերը։ Մայիսի 18-ին ինքնապաշտպանական ուժերի կազմավորումները եւ կամավորական ջոկատները մտել են Բերձոր, ապա դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, Գորիսի ուղությամբ բացելով Արցախը Հայաստանի հետ կապող միջանցքը։ Բացվեց Արցախը Մայր Հայաստանին կապող ճանապարհը եւ ճեղքվեց Ղարաբաղի շրջափակման օղակը։ Այդ ճանապարհն անվանեցին կյանքի ճանապարհ, մարդասիրական միջանցք եւ այլ անվանումներով, շեշտելով նրա հիրավի կարևոր դերակատարությունը։ Համաձայն մարտական պլանի առաջխաղացումը պետք է իրականացվեր Մայրուղու աճ եւ ցախ թևերում։ Գործողությանը մասնակցել են ինքնապաշտպանական ուժերի 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ կամավորական վաշտերը, Այգեստանի, Խնածախի, Դահրավի, Ակնախբյուրի, Ավետարանոցի, Սարինշենի, Խարինտակի, Շոշի, Բերթաձորի ենթաշրջանի եւ Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական տարբեր ջոկատներ։ Միջանցքի բացումից հետո կորցրած ռազմավարական նախաձեռնությունը վերականգնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարությունը ծրագրել է խոշոր հարձակում Միջանցքի հարավային եւ հյուսիսային հատվածներում։ Հակառակորդի դեմ հարավային ռազմաճակատի գծում հակահարձակման են անցել հադրութի սահմանները պաշտպանող հայկական ստորաբաժանումները։ Թեժ մարտերի ընթացքում հայկական ուժերին հաջողվել է հյուսել ճշնամուն, ապա անցնելով հակահարձակման իրար հետևից գրավել կարևոր դիրքեր եւ ճշնամուն ստիպել նահանջել Ղուբատլուի շրջանի խորքը։ Ընդհանուր առմամբ հարավային ուղությամբ ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռնարկած ռազմական գործողությունները ավարտվել են հաջողությամբ։ Դրանից հետո հակառակորդն ակտիվ մարտական գործողություններ է սկսել Միջանցքի հյուսիսում, ուղղոչած լեռան ուղությամբ։ Հայ ազատամարտիկները հաջողությամբ հետ մղելով հակառակորդի բոլոր գրոհները եւ զարգացնելով իրենց առաջխաղացումը ազատագրել են Խրմանլար գյուղը, ապա վնասազերծել Մազմազակ գյուղում տեղակայված ռազմական հենակետերը։ Հայկական ուժերի կողմից ձեռնարկված վճռական մարտական գործողությունների շնորհիվ Պաստորեն ապահովել է Ստեփանակերտ Լաչինգորից ճանապարհի լիարժեք իվավտանգեր թեմեկությունը։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գտնվում էր լիակատար շրջափակման մեջ։ Դադարեցված էր գազի եւ էլեկտրակայանի մատակարարումը։ Սնունդ, դեղորայք, ռազմամթերք, վարելիքի նվազագույն քանակ հնարավոր էր հասցնել միայն ուղաթիռներով եւ ուղևորատարիկնաթիռներով։ Այդ ընթացքում Լաչինը վերածվել էր Մակարող Արցախ Հայաստանից մեկուսացնող գլխավոր ռազմական հենակետի։ Հետևաբար Լաչինի ռազմական հենակետի վնասազերծումը թելադրված էր շուրջ 4 տարի շարունակող շրջափակումը վերացնելու եւ Հայաստանի հետ ցամաքային կապը վերականգնելու, Արցախի դեմագրեսիայի օջախներից մեկը վերացնելու, պատմական արդարությունը վերականգնելու անհրաժեշտությամբ։ Այնինչ տեղի ունեցավ 1992 թվականի մայիսի 18-ին Սոս քաղաքի ազատագրում չէր։ Այն ազատամարտիկների կենաց ու մահու կռիվ էր, ցավոք ոչ առանց կորուստների։ Հայոց հինավուրց Բերթակղակ Շուշի ազատագրումից 9 օր անց հայ քաջազումները շարունակելով իրենց փառավոր հաղթանակը ազատագրեցին պատմական մեծ հայքի Արցախ եւ Սյունիք նահանգների միջև ընկած Լաչին կոչվող տարածքը, որը ոչ միայն տարածքի ազատագրում էր, այլև ամեն մի հայի սրտում պահած մեծ երազանքի իրականացում։ Վերագնահատելով 31 տարի առաջ տեղի ունեցած ռազմագործողության պատմական նշանակությունն ու 2020 թվականի տեղի ունեցած եւ շարունակվող իրադարձությունները, հերթական անգամ համոզվում ենք, որ հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, ընկնում դրանց պակասի պատճառով։ լեգենդար հրամանատարն ու հասարակ քաղաքացին։ Թիֆլիսում ծնված, Բաքվում եւ Լենինգրադում ուսում առած ու Հայաստանի համար արյուն թափած այդ մարդը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ այսպես է գնահատել իր ավանդ Արցախյան պատերազմում. Ես առանձնապես ոչինչ չեմ արել։ Պարզապես խորթային իշխանությունին սովորեցրել էր ռազմական արվեստ, մարտական ու տեխնիկական բաղադրիչներով, իսկ ես այն 1991-ից 92 թվականներին փոխանցել եմ գործընկերներիս։ Արկադի Տերթադևոսյանը ծնվել է 1939 թվականի մայիսի 22-ին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Հայրը հայոց ցեղասպանությունը վերապրազներից է։ 1915-ի դեպքերից հետո հաստատվել է անի մարտաճարի դիմաց Արաքսի Հայաստանյան ափին գտնվող Խարկով փոքրիկ գյուղում։ Ոստանձնել տեղի բնակչության հոգևոր հովվի պարտականությունները։ 1937-ի ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին յուղացիների հարգանքը վայելող հոգևորականը նախապես տեղեկանալով, որ իրենք պատրաստում են ակսորել, հասցնում է հեռանալ գյուղից։ Նախ մեկնում է Ռուսաստան, այնուհետև հաստատվում Վրաստանում, Թբիլիսիում, որտեղ էլ ծնվում է ապագա հրամանատարը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Տեր Թադևոսյանը զորակոչվում է բանակ, այնուհետև ընդունվում Սանկտ Պետերբուրգի կապի ռազմական ակադեմիա, որից հետո ծառայության անցնում նախ Գերմանիայում, հետո Աֆղանստանում, Չեխիայում ու Բելարուսում։ Արկադի Տեր Թադևոսյանի առաջին անգամ Ստեփանակերտ մեկնելը ստացվել է ավելի քան պատահական։ Իրավիճակը այնտեղ ծանրեր ու անհրաժեշտ էր, որ համասարանի զինվորական դասախոսներից մեկը ուղեկցեր Երևանից բուժօգնություն եւ բժիշկներ տեղափոխող ուղաթիռը։ Ամբյոնի մյուս աշխատակիցները, որոնց մեծամասնություն առանձնապես հետաքրքրված չէին Արցախի դրությամբ, հրաժարվում են աջակցել։ Այդ գործն իր վրա է վերցնում կոմանդոսը, ով Ստեփանակերտից վերադառնալուց հետո սեփական աչքերով տեսած սարսափելի տեսարանների ազդեցության տակ շտաբ զեկուցում է իրավիճակի մասին իր վերադասներին ու դիմում Սասունցի Դավիթ Ջոկատի հրամանատարությանը, քննելով իրեն ընդգրկել որպես խորհրդական։ Կոմանդոսը լավ էր հասկանում, որ ռազմաճակատ մեկնողներն ունեին կամք, հայրենասիրություն ու նպատակասլացություն Սրանք պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայմաններ են պատերազմում հաղթելու համար։ Երիտասարդ ջոկատայինների բարոյական ոգին իզորու կլիներ հրաշքներ գործել միայն զենք բռնել սովորելուց հետո։ Հենց այս համոզմամբ էլ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը սկսում է մարզել ու սովորեցնել երիտասարդներին, որոնցից շատերը ոչ այդ երբևէ զենք չէին առել ձեռքները։ 1991 թվականի հունիսին գործուղվել է Ստեփանակերտ, ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերը համակարգելու եւ ղեկավարելու համար։ 1992 թվականի փետրվարի 24-ին 1992 թվականի փետրվարի 24-ին ԼՂ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ Ստանձնելով հրամանատարությունը մի ժամանակաշրջանում, երբ նորանկախ հանրապետությունը գտնվում էր լիակատար շրջափակման մեջ եւ ստիպված էր դիմակայել ադրբեջանական ագրեսիային, փորձառու զինվորականն իրեն բնորոշ պատասխանատվությամբ ձեռնամուխ եղավ մարտական գործողությունները համակարգելու եւ անջատ-անջատ գործող կամավորական ջոկատների հիմքի վրա կանոնավոր բանակ կազմավորելու բարդ գործին։ 1991-92 թվականներին Տերդ Հադևոսյանը ղեկավարել է Տողի, Սարիշենի, Մարտակերտի, Ղոջալուի, Հադրութի եւ Լեռնային Ղարաբաղի այլ բնակավայրերի ազատագրական ու ինքնապաշտպանական մարտերը։ Լեռնային պայմաններում վարպետորեն կրվելու համար դերաղվանստանում նրան անվանում էին Լեռնային աղվես, իսկ Արցախում ազնական քաջության եւ հրամանատարական ուժտվածության համար ազատամարտիկների եւ խաղ բնակիչների շրջանում ստացել է կոմանդոս պատվանունը։ Կոմանդոսի հրամանատարական գործունեության գագաթնակետը դարձավ հարսանիք լեռներում ռազմագործողությունը։ Այն կազմակերպվեց եւ իրականացվեց բարձր ռազմական արվեստի բոլոր կանոններով։ Երբ Արկադի Տեր Թադևոսյանը նշանակվեց այլ պաշտոնի, ազատագրված էին Տողն ու Շուշին, լրացված էին Ստեփանակերտը շուրջօրյա գնդակոծող ճշնամական քրակեկետերը եւ Արցախն ուներ հուսալից համակային կապ Մայր Հայաստանի հետ։ 1992 թվականի մայիսի 25-ին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 2009 թվականի մայիսի 8-ին ԼՂ նախագահի հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Արկադի Տերթադևոսյանին շնորվել է Արցախի հերոս ԼՂ բարձրագույն կոչում եւ ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ Որպես ռազմական գործիչ նա իր հսկայական ավանդն ու ներդրումն է ունեցել մեր բանակի ստեղծման ու կայացման, մեր ռազմական ձեռքբերումների մեջ, սակայն որքան տաղանդավոր էր ռազմական բնակավարում, նույնքան համեստ էր առօրյա կյանքում։ Նրա համեստ պահվածքն ու հասարակ մարդու կերպարը ժողովրդի կողմից բարձր գնահատվեց, դառնալով բոլորի կողմից սիրված իսկական հայ մարդու կերպար, ում համար ամոթ էր հարուստ ապրել աղքատ երկրում։ Լեգենդար հրամանատարը երկրային կյանքից հեռացել է 2021 թվականի մարտի 31-ին։ Այո, նրա կյանքը զինվորական խիզախության, ռազմական կրթության եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղեցույց է։ Օրինակ, թե ինչպես ապրել, ինչպես ծառայել հայրենիքին, ինչպես հավատարիմ մնալ մասնագիտությանն ու սկզբունքներին, ինչպես նվիրվել Արցախին ու պայքարել հանուն հայրենիքի ազատության։ Արցախցի աշխարհարչակ գեներալը Վալերյան Գրիգորի Մադաթյանը ծնվել է 1782 թվականի մայիսի 18-ին Արցախի ավետարանոց գյուղում։ Ապագա կոմսի եւ անվանի հրամանատարի հայրը Գրիգոր Մադաթյանը Մերաբենց գյուքին համաձայն Ռաֆու Վարանդայի Մելիքշան 1202-ի ջուրեպանն էր։ Մի անգամ անտառուն որսի ժամանակ արջը հարձակում է Մելիքշան 1000-ի վրա եւ նրան փրկում է հենց նրա ջուրեպանի պատանի տղան։ Ռոստոմը, որը դրանից հետո դառնում է Մելիքի հոգեզավակը, եւ երախտապարտ Մելիքը նրան ազնվականի տիտղոս է շնորհում, որն էլ հետագայում ճանապարհ է բացում ապագա զորավարի համար դեպի ռուսական բարձր դասի ազնվականություն։ Մարտական մկրտությունը Մադաթովը ստացել 1809 թվականին, երբ Դունայի ափին Բրիալով ամրոցի գրաման ժամանակ ցուցաբերած քաջության համար ապարգևատրվեց խիզախության համար մեդալով։ Արդեն 1810 թվականին նրան շնորհվեց Էծելազորային փոխգնդապետի գոչում Միաժամանակ ցուցաբերած արիության համար ապարգևատրվեց Գերգիևյան 4-րդ աստիճանի խաչով։ Սկսված հարինական պատերազմը մեծ հերանեկարներ բացեց Մադաթովի առաջ։ Պատերազմի սկզբից նա առաջին գծում էր։ Նրա հեծալազորն աչքի ընկավ հատկապես պատերազմի երկրորդ փուլում, երբ Նապոլեոնյան բանակը նահանջում էր Ռուսաստանից։ Մադաթովի հեծալազորը արագ հարվածներով ջախջախում էր ճշնամու ջոկատները, կտրում նրանց նահանջի ուղին, գիրում հազարավոր ճշնամիների։ Այս մարտերում ցուցաբերած քաջության համար նա կայսր Ալեքսանդր առաջինի կողմից ապարգևատրվեց ադամանդա կուրսուրով եւ ստացավ գնդապետի զինվորական աստիճան։ Իսկ երբ նա գերի վերցրեց ֆրանսիական գեներալ Նեստիցի զորասյունը, ստացավ նաեւ Գեորգիևյան երրորդ աստիճանի իշխանշան։ Արհասարակ նա հայտնի էր իր աննկուն քաջությամբ ու անկոտրում կամքով։ Լայպցիգի մեջ ճակատամարտում մադաթովը չլքեց մարտադաշտը անգամ վիրավորվելուց հետո։ Ռուսական բանակի հաղթանակը ապահովվեց նաեւ մադաթովի ղեկավարած զորամիավորման հումուտ գործողությունների շնորհիվ։ Լայպցիգի ճակատամարտից հետո ռուսական գլխավոր շտաբը Մադաթովին շնորհեց գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Հայրենական պատերազմի ավարտից հետո նա հայտնվեց հայրենի Արցախում։ Քանզի Պետերբուրգի հրամանով նշանակվեց Ղարաբաղի խանության Շիրվանի ու Նուխի տարածքում գործող զորքերի հրամանատար։ Կովկասում որպես Կովկասյան զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Երմոլովի օգնական Մադաթովը մնաց ավելի քան 10 տարի։ Պետք է նշել սակայն, որ ամբասիր ծառայելով ռուսական կայսրությանը Մադաթովը որոշ առումներով հերացավ իր հայրենի արմատներից։ 1826 թվականին սկսված ռուս-պարսկական պատերազմը նոր փառք բերեց Մադաթովին։ Պատերազմի հենց սկզբից նա կարողացավ փոքրատիվ ջոկատով ջախջախել Աբաս Միրզայի մեծաթիվ զորքը, Շամխորի մոտ արգելելով պարսիկների մուտքը Վրաստան։ Այս պատերազմում Կովկասյան զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Պասկևիչ Հարվածային ուժը, փաստորեն հենց Մադաթովի հրամանատարությամբ գործող զորախումբն էր։ 1826 թվականին Մադաթովին շնորհվեց գեներալ լեյտենանտի կոչում, սակայն շուտով վատացան Մադաթովի եւ Պասկևիչի հարաբերությունները եւ հայազգի գեներալը չկամենալով ծառայել նրա հրամանատարության տակ դիմեց գլխավոր շտաբին խնդրանքով, որ իրեն տեղափոխեն Բալկանյան ճակատ, որտեղ նա աչքի ընկավ թուրքերի հետ բազմաթիվ ճակատամարտերում։ Սեպտեմբերի 4-ին Մադաթովը 48 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո կնքեց մահկանացուն։ Նա մահացավ Շումլայի ամրոցում, որը մի քանի օր անց ընկավ թուրքերի ձեռքը։